Draga i poštovana braćo i sestre muslimani i muslimanke, dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. U ovom serijalu emisija govorimo o brojnim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima koja je on uzvišeni spomenuo u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ili mu je ta imena i svojstva njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam spomenuo u svome hadisu, svome sunnetu. Od mnogobrojnih tih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jesu i imena al Qabid i al Basit. al Qabid i al Basit. Ova dva Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena trebala bi se spominjati zajedno. Nije u redu da se kaže od Allahovih lijepih imena jeste al Qabid i da se stani tu. Već dakle treba reći al Qabid, al Basit. Od Allahovih subhanahu wa ta'ala lijepih imena jesu el qabid el basit. Dakle, nije u redu da se razdvajaju. Što znači u arapskom jeziku qabid, a što znači basit? Qabid u arapskom jeziku dolazi od riječi qabd i od glagola qabida yakbudu ili yakbidu, što ima značenje uzimanja, što ima značenje ustezanja, sustezanja, smanjivanja, sprečavanja i sličnog. Dok riječ basit ili ime basit u arapskom jeziku dolazi od riječi bestl ili glagola beseta jebsutu, što ima značenje davanja, poružanja, širenja, obilnog udjeljivanja, prostranosti, umnogostručavanja, uvećavanja i sl. Dakle, to znači u arapskom jeziku. Prije svega, da vidimo gdje se ova Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena spominju u hadisu. Kako, na koji način? Dakle, kao baš ime Allahu dželavala lijepo ime spominje se u hadisu Al-Qabid Al-Basit. Spominje se u hadisu Anasa ibn Malika radijallahu ta'alan da su jednog dana došli ljudi Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallame i rekli Allahov poslaniće skočile su cijene, poskupila je roba, kao da su htjeli reći ne može se s tim cijenama izaći na kraj. Pa nam Allahov poslaniće ti odredi cijene. Ljudi stalno dižu, povećavaju cijene robama. Pa ti Allahov poslaniće odredi cijene. Tada kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam doista je Allah inna Allahe huve al musa'ir Al-Qabid Al-Basid. Doista je Allah taj koji svemu određuje mjeru, koji svemu određuje cijenu. On je taj koji uzima i koji daje. On je taj koji uzdiže i koji spušta. On je taj koji povećava i koji smanjuje. Nakon toga kaže Allahu poslanik alihi salatu osalam indirektno kao da im želi da poruči nije lahko s ljudima, je li tako? raditi, obhoditi se, jeste Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga obećava ogromnu nagradu. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, nadam se da ću susresti Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle da ću otići Allahu dželavala sa ovoga svijeta, a da niko od vas neće imati nešto prema meni, da nikome od vas ja neću učiniti nepravdu po pitanju njegovog imetka i po pitanju njegovog, njegovog života. Dakle, u ovom hadisu jasno Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže inna Allahe huval musa'ir el qabid el basit. Doista je Allah taj koji svemu određuje mjeru, svemu određuje cijenu, on je taj koji povećava i koji smanjuje, uvećava, susteže i slično. Dok ova osobina, kao što smo čuli, povećavanja, ogromnog obilnog davanja, umnogostručavanja i također jeli, smanjivanja, uzimanja u potpunosti, spominje se kao Allahu ađele vala osobina u mnogim kuranskim ajetima i također hadisima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-Baqara, kaže Jalla vala, men zelladhi yukridu Allahe kardan hasana, fe yudaifahu lehu ad'afen kathira ko je taj koji će Allahu subhanahu wa ta'ala drage volje na lijep način dati pozajmicu, odnosno ko je taj koji će na lijep način pomoći Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, pa da mu to Allah subhanahu wa ta'ala umnogostruči daleko više vrati, Nakon toga kaže Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Allah je taj koji uzima i daje, koji smanjuje i uvećava, koji usteže i pruža, a njemu ćete se vratiti. Allahu subhanahu wa ta'ala. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allahu jebsutu rizqa li men jaša'u wa jaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala daje obilnu obskrbu kome hoće, a isto tako Allah subhanahu wa ta'ala i ograničava, ograničava obskrbu kome hoće. Također spominje se u hadisu ova osobina Allaha subhanahu wa ta'ala. Spominje se u hadisu, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, doista će Allah djelavala na sudnjem danu uzeti zemlju svojom desnicom i također nebesa smotati desnicom. Dakle, uzet će čak doslovan prijevod ščepat će zemlju. Zatim nebesa smotati i nakon toga reći enel melik, ejne al ard. Ja sam melik, ja sam vladar. Gdje su vladari zemlje? Gdje su oni koji su smatrali da vladaju zemljom? Gdje su sada? Kada nastupi sudnji dan. Kome danas pripada vlast? Limenil mulku lijum. Reći će Allah djelavala. Lillahi l-wahidil kahar. Samo Allahu jednom jedinom kome se sve kome se sve podčinjava. Također, poznati nam hadis Ebu Musa al-Ešarija radijallahu ta'ala u kojem kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam doista Allah subhanahu wa ta'ala pruža, Allah dželavala pruža svoju ruku noću kako bi primio pokajanja onih koji su griješili danju i pruža svoju ruku danju kako bi primio pokajanja onih koji su griješili noću. Pa na osnovu ovih šarijatskih tekstova možemo sada da čujemo šta nam islamski učenjaci kažu. O Allahom subhanahu wa ta'ala lijepom imenu El Qabid El Basit. Kaže Ez Zajađi rahimehullahu ta'ala značenje imena El Qabid El Basit jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji smanjuje, umanjuje kome hoće i proširuje, daje obilno kome hoće, međutim, shodno onome što on vidi od koristi njegovim robovima. Allah subhanahu wa ta'ala daje kome hoće i koliko hoće. I susteže od onoga od koga hoće koliko hoće, međutim shodno onome što on vidi da je u tome za njegove robove. Kaže al huleymi rahimahullahu ta'ala, El Qabid je Allah subhanahu wa ta'ala koji smanjuje i uzima svoje dobro, svoje blagodati od onoga koga hoće pa ga čini siromašnim. I također El Basit jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji daje svoje dobro, daje svoje blagodati kome hoće pa ga čini imućnim, daleko od bilo kakve potrebe. Kaže El Bejheqi, rahimehullahu ta'ala, Al-Qabid al-Basit jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji daje obilnu obskrbu i koji umanjuje. Koji daje obilnu, mnogo i koji umanjuje, smanjuje. Također daje obilnu obskrbu, daje svoje dobro, daje druge blagodati i susteže, smanjuje iz svoje pravednosti. Onaj koji zaslužuje da ima obskrbu, Allah mu daje onaj koji traga za tom obskrbom i u tome je iskren, i u tome je pravedan, i u tome je pošten, Allah mu daje. Onaj koji ne zaslužuje, Allah mu to susteže. Kaže Imam Gazali, rahimehullahu ta'ala, El qabid, el basit, jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji uzima duše pri smrti i daje tijelima duše prilikom odpočinjanja novog života. Al-Qabid al-Basit jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji kada dođe čas smrti nekom od njegovih stvorenja uzima dušu i kada dođe trenutak da nečiji život odpočne na ovome svijetu Allah jalla wala al-Basit on mu daje daje dušu. Također dalje kaže Imam Gazali, to je onaj Allah subhanahu wa ta'ala el qabid el basit, onaj koji uzima, prima sadake imućnih i te sadake daje siromašnima, siromašnima. I slične definicije islamskih učenjaka. Možda još jednu koju možemo izdvojiti, Kaže se El Qabid El Basit jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji pruža svoju ruku grešnicima, svoju ruku pokajanja, ne bili se pokajali i odgađa njihovu kaznu. Od njih ne bili živjeli između straha i nade. Također kažu El Qabid El Basit jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji steže srca pojedinih svojih robova toliko da postanu tegobna, tjeskobna, zemlja im postane tjesna. I on je El Basit, onaj koji proširuje, čini srca svojih određenih robova prostranim ogromno. Pa dakle, Allahov robe, brate i sestro, kada se upoznaš sa Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Qabid, El Basit, da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji daje i umanjuje obskrbu. Onaj koji daje i uzima duše. Onaj koji daje i uzima također svake druge blagodati. Koji daje i uzima posebnu blagodat, daje znanje. I uzima od drugih znanje. Allah subhanahu wa ta'ala al-qabid al-basit jeste onaj koji daje i uskraćuje uputu. Onaj koji steže srca pa ih čini tegobnim i onaj koji širi srca pa ih čini prostranim. Sve to čini i svoje milosti, i svoje mudrosti, i svoje pravednosti. Kada se upoznamo sa Allahom dželjavala kroz ova njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, onda volimo svoga gospodara. Nadajmo se njemu i strahujemo od njega, jer Allah je el-qabid el-basit, onaj koji daje i onaj koji uzima. Onaj koji daje i onaj koji uzima. Volimo svoga gospodara, približavajmo se svome gospodaru sa raznim vidovima ibadeta. Živimo između straha i nade da nam Allah subhanahu wa ta'ala ne uskrati, strahujmo i nadajmo se da nam Allah subhanahu wa ta'ala da. Potpuno se oslonimo na Allaha subhanahu wa ta'ala, jednog jedinog, jer je On taj koji daje i koji uzima, niko drugi mimo njega. Ono što Allah da, to ti niko ne može oduzeti i kada Allah dželavala želi nešto da ti da, nema toga da se svi ljudi na dunjaluku, ne samo ljudi, već i džini i druga stvorenja skupe da to spriječe da ne dođe do tebe, ne mogu to učiniti. I ono što Allah ustegne od tebe, što ti Allah ne da, da se svi ljudi dunjaluka skupe da ti to dostave, znaj da to ne bi mogli. Zato se potpuno, istinski osloni samo na Allaha Jalla wa'ala. Zatim, Allah je al-qabid, al-basit, onaj koji daje, onaj koji uzima. Zato moli Allaha subhanahu wa ta'ala za najveće dobro da ti ga da i da te sačuva najvećeg zla. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ti podari najveće dobro, a to je uputa To je prava vjera, to je obožavanje samo njega jednog jedinog. Ovo najviše traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Traži da te Allah dželavala uputi na vjeru i ispovjedanje vjere na način s kojim je on, Allah subhanahu wa ta'ala, zadovoljan. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da te uputi na put Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam da obožavaš svoga gospodara kako ga je on obožavao, izgaraj za uputom, traži od Allaha uputu. On je el qabid el basit, onaj koji uzima i onaj koji daje, znaj da ti od upute ovisi sve. O tvoje vjeri. Ovisi ti sve. Ovisi i tvoj dunjaluk i tvoj ahiret. Ali nikada i nikada, nikada ne zaboravljaj da je ahiret vječan. Donjaluk, na njemu živimo. 60-70 godina rijetki su od nas oni koji žive duže. I Dunjaluk prolazi. Međutim, nakon toga dolazi Ahiret koji je vječan. Sa gubljenjem Dunjaluka gubiš samo Dunjaluk, a sa gubljenjem upute, gubljenjem vjere, neispovjedanjem vjere gubiš i Dunjaluk i Ahiret. Međutim, ahiret je vječan. Zato izaberi. Danas, šta želiš? Kakvu želiš vječnost? Dobru ili lošu? Ako želiš dobru, onda moli Allaha subhanahu wa ta'ala neprestano da te uputi. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahov najbogobojazniji rob, Allahov djelavala najbolje stvorenje, onaj koji je najviše poznavao Allaha subhanahu wa ta'ala i najviše ga ibadetio, njegova, njegova najčešća dova bila je Allahume ja muqallibel kulub sebit kalbi ala dinik. Allahu moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Učvrsti moje srce u tvojoj vjeri, na uputi. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za ovo najveće dobro. S njim je dobro i dunjaluka i ahireta. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da sustegne od nas najveće zlo, to je nevjera, nevjerstvo, mnogoboštvo koje Allah nikada neće oprostiti ukoliko mu se iskreno ne pokajemo. Nevjerstvo, mnogoboštvo, veliko lice mjerstvo, Allah Jalla Vala nikada neće oprostiti. Kao što kaže Jalla Vala, inna Allahe la yagfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da mu se neko smatra ravnim. I rekao, innal munafiqina fi drkil asfali minan nar. Da će munafici i licemjeri biti na najdubljim, u najdubljim slojevima vatre. Nakon toga, moli Allaha subhanahu wa ta'ala za drugo dobro – Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da te učini bereketnim gdje god bio. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ti ukaže svoju milost. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ti podari bereketa u tvojoj nafaki, u tvojoj obskrbi. Nakon upute na dunjaluku i sutra na ahiretu, od koje ovisi sutra tvoj ishod na ahiretu, nakon toga traži bereketa za svoju obskrbu. Živimo na dunjaluku. Na Dunjaluku ne možemo živjeti bez obskrbe. Trebamo tražiti obskrbu. Na Dunjaluku Allah subhanahu wa ta'ala je dao da dođemo na Dunjaluk i na Dunjaluku postoje određeni zakoni. Ne možemo živjeti bez hrane, bez jela, bez pića. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za tu obskrbu i da nam Allah da bereketa. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za halal obskrbu. Ostavimo se harama. Molimo Allaha dželavala da nam podari halal obskrbu i radimo mi na tome. Nije dozvoljeno, nije u redu da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari ovo, ono, ono što smatramo da je korisno za nas i poslije nogu preko noge. Mi svojim dijelima ne tražimo to. To nije u redu. Kažu islamski učenjaci da je na takav način u tome ismijavanje s dovom Jer vjernik treba da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da mu olakša puteve do halala obskrbe, zatim da radi, da stiče tu obskrbu. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bi govorio Allahumma gfir li dhambi, wa vasi' li fi dari, wa barik li fi rizqi. Allahu moj, Allahu moj, oprosti mi moj grijeh. Moju mi kuću učini prostranom, meni dovoljnom i podari mi bereketa u mojoj obskrbi. Ako nam Allah subhanahu wa ta'ala umanji obskrbu, nemojmo odma smatrati da je to loše za nas. Mi ne znamo. Možda da nam je Allah dželavala dao ogromnu obskrbu, obilnu obskrbu, možda bismo se objesnim učinili, možda bismo se uzdizali, oholili, možda bismo se čak neovisnim i od njega Allaha dželavala učinili. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَى إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ da Allah subhanahu wa ta'ala prospe svoju obskrbu, da obilnu obskrbu svim ljudima, oni bi se učinili objesni na zemlji, činili bi nered na zemlji. Međutim, Allah daje, ograničava onoliko koliko on hoće, jer on je dobro obaviješten o svojim robovima i dobro ih vidi. Zna koliko kome treba. Zato mi ne znamo. Mislimo da je u nečemu za nas dobro, a ono ispadne zlo. I mislimo da je u nečemu zlo za nas, a ono na kraju ispadne dobro. Mi ne znamo. Allah subhanahu wa ta'ala zna. Zato vjerni će što god ti Allah da od dobra ili od iskušenja znaj da je u tome dobro za tebe. Nikada nemoj zaboravljati da je Allah milostiviji prema nama od naših, naših roditelja. Ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala da od svojih blagodati, od obskrbi, od imetka, od porodice, potomstva, od zdravlja, od znanja. Znaj da nam je to Allah subhanahu wa ta'ala podario iz svoje dobrote, pa požurimo da se zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Ukoliko želimo da uživamo i dalje te Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, zahvaljujemo mu se na njima. Čuvajmo se dobro oholosti, čuvajmo se dobro nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Čudan li je čovjek? Allah subhanahu wa ta'ala dajemo brojne blagodati, a on opet Allahu dželavala griješi s tim blagodatima. Zar ne griješe ljudi sa svojim vidom, sa svojim sluhom, sa svojim jezikom? Zar ne psuju, zar ne vrijeđaju, zar ne omalovažavaju, zar ne gledaju haram, zar ne slušaju haram? To im je sve Allah dao. Pogledajte kako uzvraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato vjerniče, dobro se čuvaj. Ne budi kao većina. Kao što Allah dželavala kaže, ko bude slijedio većinu, neka zna da će ga većina odvesti sa pravoga puta. Allah subhanahu wa ta'ala je al-qabid al-basit, onaj koji daje i onaj koji uzima, zato nastoj i ti. Koliko si u mogućnosti da slijediš svoga gospodara, on daje i uzima samo onako kako doliko je njemu, a ti daj i susteži se samo onako kako doliko je tebi, o čovječe pa daj, nastoj da udjeliš i ti od svoga imetka. Allah nam od svoje vlasti, od svoga imetka udjeljuje. Nastojimo i mi udjeliti od svoga imetka drugima. Postupajmo prema drugima kako je Allah lijepo postupio prema nama. Ahsin kama ahsan Allahu ilaik. Lijepo postupi prema drugima kako je i Allah lijepo postupio prema tebi. Allah subhanahu wa ta'ala je al-qabid al-basit, onaj koji daje i koji uzima. Onaj koji nam daje obskrbu i od kojeg tražimo obskrbu. Obskrbu za naša tijela. Kao što rekao, živimo na Dunjaluku i ne možemo živjeti bez te obskrbe. I poznato nam je, kada istekne nečija obskrba, taj umire. Bez obskrbe ne može živjeti na Dunjaluku. Ako je takav slučaj, kako onda da živimo na dunjaluku i pogotovo sutra na ahiretu bez obskrbe naših srca, naših duša, naših prsa. Zato, kao što molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za obskrbu naših tijela, još više molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za obskrbu naših srca, naših duša. Znajmo da nam od toga ovisi naš ahiret koji je vječan. Ono čime će vjernik najviše i najbolje hraniti svoje srce jeste dova, česta dova Allahu subhanahu wa ta'ala, ponizno, skrušeno, upućena Allahu dželovala, naročito u zadnjim trenucima noći. Zatim mnogobrojno spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, doista time se srce smiruje time se srce hrani kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže alladine amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub Allahu puče one koji vjeruju i koji svoja srca smiruju sa spominjanjem Allaha a zar se i čim drugim srca mogu smiriti osim sa spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala zatim namaz Namaz je svjetlo naših srca na dunjaluku i sutra svjetlo naše do dženneta preko sirata. Zato požurimo što je god moguće više da klanjamo nakon obaveznih dobrovoljnih namaza. Zatim dobročinstvo prema drugima. U tome je hrana za naša srca, za naše duše. Svima nam je dobro poznato. Kada je neki od nas, svako to zna, udijelio sadaku, iskreno radi Allaha, nikoga nije vidio, nije želio ničije prisustvo, dao iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala nekako se odmah ljepše osjećao. Allah dželle valam odmah platio na dunjaluku, a ono što ga čeka na ahiretu sigurno je mnogo, mnogo više. Pa su zasigurno oni koji se druže sa siromasima, oni koji se druže sa nevoljnicima, bespomoćnim, sa jetimima, ljudi koji su najprostranijih prsa, ljudi koji su najčišćih i najljepših srca i duša. Zato na ovakav način nastojimo hraniti svoja srca. Kao što tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala obskrbu za naša tijela, još više tražimo obskrbu za naša srca. Allah subhanahu wa ta'ala danas, večeras, kao što je juče i sinoć, pružao svoju ruku pokajanja. Isto tako Allah dželavala to radi i danas. To će raditi i večeras. Pa onaj koji je griješio sinoć, koji je griješio juče, neka požuri Allahu subhanahu wa ta'ala da se pokaje. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji pruža svoju ruku pokajanja danju da bi primio pokajanja onih koji su griješili noću. I on pruža svoju pokaj, ruku pokajanja noću da bi primio pokajanja onih koji su griješili danju. Pa požurimo, ne kasnimo, kada imamo tako divnog gospodara. I ne zaboravimo, Allah djelavala je al qabid al basit. Onaj koji uzima duše u času smrti i onaj koji daje duše kod početka novog života. Zato požurimo prije nego li nam dođe čas smrti. Da se pripremimo za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Da činimo mnogo dobrih dijela nakon kojih ćemo voljeti i žuditi i žuriti da se susretnemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala ako bude tako onda će zasigurno i Allah dželavala zavoljeti susret s nama. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ostavi u životu sve dok je život bolji za nas i da nam podari smrt onda kada nam smrt bude bolja za nas. Dakle, od Allaha subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena i uzvišenih svojstava jeste ime El-Qabid, El-Basit, Allah subhanahu wa ta'ala koji daje i uzima, koji susteže i obilno pruža, onaj koji daje i uzima obskrbu, onaj koji daje i uzima uputu, onaj koji daje i uzima duše.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 غفرانا نسألك وأنت الأسماء Noah.